Pega a visão, pega a visão. É Jerry Smith, MC Loma e as é gêmeas lacração. É o aí. Cê bruxa. Encostei no baile funk quando eu vi ela dançar. Eu tive que chamar, eu tive que chamar. Encostei no baile funk quando eu vi ela dançar. Eu tive que chamar, eu tive que chamar. Ei, ei, oh, oh, ei, ei, oh, oh. E quebrando desse jeito, novinha, você dá show. Ei, desse jeito, novinha, você dá show desse jeito, dá show desse jeito, dá show desse jeito, dá show desse jeito, dá show. Vai não para, continua que o Jerry Smith gostou desse jeito, dá show desse jeito, dá show desse jeito, dá show desse jeito, dá show. Vai não para, continua que o Jerry Smith gostou. Gostou, gostou, gostou, eu sei. Já que tu gostou, então toma mais uma vez. Gostou, gostou, gostou, eu sei. Já que tu gostou, então toma mais uma vez. Quer quebrada, então toma Calma, calma, gerrinho, só não se apaixona. Calma, calma, novinho, só não se apaixona. Quer, quer, quer, quer quebrado, então toma, toma, toma. Quer de então toma, toma, toma. Quer quebrado, então toma, toma, toma. Quer de então toma, toma, toma. Calma, calma, gerrinho, só não se apaixona. É o pique, um aí. Se bruxa. no baile funk quando eu vi ela dançar. Eu tive que chamar, eu tive que chamar. Encostei no baile funk quando eu vi ela dançar. Eu tive que chamar, eu tive que chamar. Ei, ei, oh, oh, ei, ei, oh, oh. E quebrando desse jeito, novinha, você dá show. Ei, ei, desse jeito, novinha, você dá show desse jeito, dá show desse jeito, dá show desse jeito, dá show desse jeito, dá show. Vai não para, continua que o Jerry Smith gostou desse jeito, dá show desse jeito, dá show desse jeito, dá show desse jeito, dá show. Vai não para, continua que o Jerry Smith gostou. Gostou, gostou, gostou, eu sei. Já que tu gostou, então toma mais uma vez. Gostou, gostou, gostou, eu sei. Já que tu gostou, então toma mais uma vez. Quer quebrado, então Toma calma, gerrinho, só não se apaixona. Toma calma, novinho, só não se apaixona. Quer, quer, quer, quer quebrado, então toma, toma, toma. Quer rebolado, então toma, toma, toma. Quer quebrado, então toma, toma, toma. Quer rebolado, então toma, toma, toma. Calma, calma, gerrinho, só não se apaixona. É o pique, um aí. Ser bruxas.